epistolae pros Titon Paulus dulus teu apostolos de Iesu Christu catapistin EKLEKTON theu kai epignosin aletheias tes cateusebeian epelpidies does aioniu hen epengelato ho apseudes theos pro chronon aionion e faneros en idiois ton logon autu en che rugmati, ho episteus en ego cate tu soteros heemon theu, titoe gnesioe tecnoe, catacoe nen pistin, charis cae eirene apo theu patros, cae Christu Iesu tu soteros heemon. Tutu carin apeli ponse en creetei, hina ta leiponta epidiorthose cae catasteesei catapolin presbyterus, hos ego soi diataxamen, eitis esti anencletos, mias gunaikos aner, tecna echon pista, me en categoria asotias e anupoptacta dei garton episcopo anencleton einai hos theu economon, me ausade me orgilon me paroinon me pleekten me aiskrokerde alla philoxenon philagathon sophrona dikaion hosion encratee, ante homenon tu katathen didachen pistu logou Hine donatos aeae cae paracalein en tae didascaliae tae hugiae nuseae cae tus antilegontas elenchein. Eisin garpoloi cae anupotactoi, mataiologoi, cae frenapatai, malistai hoi ectes peritomies, hus Dei epistomisdein, hoi tenes holus oicus ana trepus in didascontes ha me dei chru cerdus charin. Ei pentis ex auton, idios auton profetes, cretes a pseustai, cacace gasteres argai, he marturia haute estin alethes, ale thes. Dicen aitien elenge autus apotomos, hina hugiainos in en tae pistei, me prosecontes judaicois cois mythois, cae entolais antropon, apostrefomenon ten aleetheian. Panta catara tois catarois, tois de memiam menois cae apistois uden cataron, alla memiantai auton cae honus, cae he suneidesis theon homologusin e tois de ergois arnuntai de luctoi ontes kai apeitheis kai prospan ergon agathon adokimoi